E o pensamento voa e te põe num mundo bem maior que o teu. A liberdade do judeu, acordar que nem plebeu, viver como se chora à toa. Sentir que tudo é só fase nessa porra, mas tá de boa. O amanhã tá por vir daquele jeito. E o sol vai nascer pra todos sem preconceito. E não interessa seu dinheiro, seu endereço, seu berço. Se sua crença é numa Bíblia, num anjo ou num texto. Ha, o céu vai tá azul e é só mais um dia. Pra uns recomeço, pra outros rotina. Parei no bar da quina, tomar um conhaque, acendi um cigarro e vi no destaque o pivete armado no carro. Bairro pobre, rótulo de ignorância. Os pais são vivos, mas é órfão sem infância. É, não tem estudo, mas tem a esperança de ter um tênis moderno e sem pensar. Eu não sei que guerra vai trazer a paz. Eu não sei que guerra vai trazer a paz. Acontece em vão, se tá no mundão, perfeição. Eu não sei que travas vai trazer. trazer a liberdade. Nem com solidão vai te dar razão pra viver. Deixa o tempo passar, irmã. Mesmo se tiver na multidão, você estará sempre acompanhado por ela. Solidão. Mesmo se não precisar chorar. As suas lágrimas estarão sempre dispostas a fazer parte dos seus melhores e piores momentos sua alegria e sua tristeza. Sempre é um momento pra agir. Ha. A vida passa, o tempo voa. E quanto mais ele passa, mais temos a certeza que tudo é só fase. Que tudo é passageiro e tudo vai passar. As lágrimas, o sorriso, a riqueza, a pobreza. Só depende de você, irmão. Ha. Kamikaze. Viaja não, filho. Yeah! yeah. Quer os melhores lançamentos? lançamentos. Acesse a hora do rap.com.br